بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام Allah razı olsun kardeş. Yəni süfrə açdı. Allah bərəkət versin. Və təbii ki, belə yığıncalar mühümdir. Və xüsusəndə e, söz-söhbət çoxalanda və s. Yəni, söz-söhbət çoxalanda əsas məsələlərdən yadaşsa, e, əsas odur ki, sən özün çox qarışmamış söhbətən. Bilənlər var, onlardan soruş və o məsələ hələ həll et. Ümumiyyətlə, qardaşlar, məsələn, e, bilmədiyi şeylərə danışmamalı e, xüsusən də insan barədə, şəxs barədə. Yəni, biz, necə Şəhbülistan buyurur, rəhəmullah, ümumiyyətlə, şəxslər barədə ə, e, əsas iki şeyə fikir vermək lazımdır. Elmə və amiliyə. Yəni, birinci, bilməlisən dəqiq, elmin olmalı o barədə. İkinci də, gerək adil olasan. Yəni, cahilindən insan danışa bilməz e, sən bir şey bilmirsənsə, danışma düzgün deyil və həmçinin e, adilsiz də danışma olmaz. Fərq yoxdur kim olsun, istəyir düşmən olsun. Çünki Allah subhanətə bizdən tələb edib adil olaq. Hər bir şeydə. Və bu da İslamın, ümumiyyətlə, müsəlmanlığının gözəl xüsusiyyətlərindən biridir. Və e, Necə bilirsiniz, Peyğəmbərimiz də sallallahu aleyhi ve səlləmizə dediqodun da xoşlamıyor. Yəni, dediqodu xüsusən əsaslanma, əsaslanmadan, ə, e, bilməyib danışanda, ə, e, insanlar arasında yayında o da düzgün deyil. Ə, e, düzdür, bu o demək deyil ki, suskinə. Məsələn, ə, danışmalısan, sadəcə bildiyin şeyi dəqiq bildiyin şey və ehtiyac olanda. Ehtiyac olanda. Çünki bəziləri fikirləşir ki, biz hələ gecə gündüz cəmatdan danışırıq. Yox. Ehtiyac olanda danışırıq. Ehtiyac varsa danışırıq və danışmalıyıq. Çünki sussaq, onda cəmat bilməyəcək. Kimə qulaq asmaq olar, kimə qulaq asmaq olmaz. Lakin bu hər kəsə, ə, e, hər kəsin danışmağı düzgündür. Müəyyən adamlar, bəli, soruşmaq olar soruşma olar ki, bəli, bax, ə, e, filan kəsdi, filan kəsdi və s. və s. Ona görə bu məsələyə e diqqət verin də, yəni, belə e, şey olmasın ki, qardaşlar hamılaşdığın danışma olmasın. Yəni. Həmçinin ə, mühüm məsələlərdən həmçinin qardaşlar münasibət. Yəni, qardaşlar arasında münasibət. Ə, məsələn, ə, dünya söhbətlərində, ə, zarafatda, təbii ki, bunlar hamısı problemlər yanadır. Çox görsən, yəni başlar məsələn zarafatdan artıq fitniyə çevrilir. Və ya məsələn ə, e, pul söhbətində ə, e, əvvəli yaxşı başlayır, sonu isə pis olur. Ona görə bunların hamısı nədəndir qardaşlar? Hamısı ə, e, ciddi olmamaqdan, sünnəyə riayət eləməməkdən. Ə, əlhamdülillah, yəni şəriətimiz bizim adillik üzərində qurulub. Quran sünnəyə fikir versək, orada zülüm yoxdur. Qanunlara fikir versək, orada zülüm yoxdur. Allah subhanət hala da buyurur ki, bizə, bizə üçün ki, Allah talar sizə zülüm etmir. etmir. İnsanlar öz özlərini də zülüm edər. Amma Allah isə Allah zülmü özünə e, zülüm etməz və rəhməti e, qəzəbinə qalib gəlir. Və insanlar da sadəcə, insanlar da bir-birlərinə zülm edirlər, Və zülm nə vaxt olur? Şəriətdən çıxsan. Quran sünnədən çıxsan, artıq zülmə düşürsən. Ona görə biz yadışlar o əsasa çox qayıtmalıyıq. Tez-tez qayıtmalıyıq. Həmişə qayıtmalıyıq. O da bizim üçün nədir? Quran və sünnə və sələfin fəhmi. Yəni, bir şey olanda ora qayıtmalıyıq. Qurana, Quranda tapmasaq, sünnəyə. Sünnədə tapmasa, baxır sahabələrə. Sahabələri tapmasa, baxır alimlərə. Təbii ki, bu hər kəsin e, həvalə edilməyir. Onu da yenə necə istəyirsən, istə, yenə məcbursan soruşmağa tələbələrdən və ya alimlərdən. Yəni, bu istiqamətdə, qardaşlar, ə, e, yəni, cəmatı zəiflənən, cəmatı bozan şeylərdən ə, e, çəkinsək, cəmat əksinə qüvvətlənəcək. Yəni, biz bunun şahidi olmuq. Ona görə bu istiqamətdə getmək lazımdır və o şeylər ki, cəmatı e, zəiflədir, onlardan çəkinmək lazımdır. Bu düzdür, bu odmə deyil ki, kimdə məsələn əhlüsünə və cəma əqidəsinə və ya məsələn əhlüsünə və cəma minhəcinə müxalif şeylər varsa, bu odmə deyil susa. Yəni, hərdən belə fikirlər gedir ki, sus günə. Yox, susma olar. Hə, ola bilər balaca şey və s. Amma e, insan islah olur. Amma görürsən, insan islah olmursa, əgər o balaca şeydir, məsələ də deyil, onda gərək danışasan. Onda gərək danışasan. Əgər sus sonunda İmam Əhməd deyir ki, əgər biz sussa, onda cəmaat necə biləcək, haqqı batindən necə ayıracaq? Xüsusən də əgər biz görürük ki, əlhamdə bizim dəvətlərə zərər varsa, zərərə aparırsa, hansısa fikir, ona qarşı olmamaq. Çünki sələflər, sələflərdən zərər gəlməz heç vaxt nə dövlətə, nə insanlara. Yəni, sələf əqidəsi, əlhamdülə, sırf yeganə, yeganə dində, İslamda yoldur ki, Quran sünnəyə istinad edir. Təmiz, artıq şeylər yoxdur sələfliyi. Yəni, başqa filqələrə baxanda Quran sünnədən çıxanlar var, qarışdıranlar var və s. və s. Lakin yeganə, əlhamdülə, yoldur ki, e, yalnız Quran və sünnə və nə çıxır ondan onları qəbul eləmir. Əgər xüsusən müxalifdirsə Quran sünnəyə. Yeganədir yəni, yəni da sələflər. Ona görə sələflər onlar əminamanlığın tərəfindədirlər. Əminamanlığın tərəfindədirlər. Onlar ə, e, bizdə təqiyyə yoxdur 200 dilik. Yalnız ki, bəzi məsələlərin şuarıdır, dinidir, dinin əsaslarındandır. Yoxdur. Və həmçinin açıqdır dəvətimiz, bizim yəni əqidəmiz açıqdır. Hələ olmalıdır, yadışlar. Nəsə dəvətdə gizlətmək, nəsə əqidədə gizlətmək, hər şey yoxdur bizdə. Xüsusən də bəzi məsələlərdə yadışlar özünüz bilirsiniz ki, hakimiyyət mövzusu, hakimiyyət mövzusu ən böyük problemlərdəndir. 20-ci əsrlər düzdür. Hətta sahabələrin vaxtından başlayıb bu. Hakimə qarşı olmaq, hakim, hakimiyyət mövzusunda danışmaq həmişə İslam görürük ki, bunda bir xeyr olmuyor. Əksinə, müsəlmanlar zəifləyib. Hələ kifayət ki, sahabələrə fikir versin. Yəni, bax, Əbu Bakırın xilafəti, əlhamdülillah, onda müsəlmanlar qalib gəlirdilər. Ömərin xilafətində də müsəlmanlar qalib gəlirdi. Artıq nə qədər ölkələ fəth olmuşdu. Osmanlı da fətlər düzdür, tamam edirdi. Düzdür, Osman radiyallahu anh Ömər İbn Xattab kimi deyil, olmasa da biraz mülayim idi, lakin onun vaxtında da fətlər davam edirdi. Hətta Azərbaycan İslamı Osman Radiyallahu vaxtında qəbul elədi, xilafətində. Ömər İbn Xattab İranı alandan sonra, Fars imperiyasını dağıdandan sonra Farslar öz cəsuslarını göndərilə Öməri öldürür. Amma qoşun gəlirdi. Osman gəlir, Radiyallahu Osman davam elətdirir. İrandan keçil Azərbaycana. Və lakin fikir ver, elə ki, Osmanı öldürdülər xalaricilər, rəhəmdullah. Nə oldu? Ölkə zəiflədi. Gəldi Əli bin Əbi Talib. Əli bin Əbi Talib Omar Xəttamın qaynatası idi. Əli bin Əbi Talib gəldi, 5 il xəlif oldu, bir dənə ölkə fəth olunmadı. Bir dənə ölkə fəth olunmadı. Nə üçün? Çünki başladılar Əliyə qarşı olmağa. Hakimə qarşı olanda xeyr getdi, hakimə qarşı olanda İslamı yayılmağa getdi, dəvət getdi. Əksinə, sonda necə oldu? Fikir ayrılığı düşdü. Sonra nə oldu? Sonra o adamları ki, Ayşə radiyallahu müminlərin anası, Talha Zubeyr, həmçə Maviyyə radiyallahu anh. Onlar əlindən tələb edirdilər ki, onları öldür. Əli sonradan özü onlarla başladı döyüşməyə. Allah ki, hamısını öldürənmədi. 9 neçəsi qaldı, gör, nə qədər az qaldı. Öldürdü nəhamət döyüşündə. Demək olar ki, 98, 99 faizini. Və lakin bir dənələr qaldı. Və lakin o fərdlər o fərdlərdən biri öldürdü onu əlindən yəni tarif. Yəni fikir etsin hakimə qarşı hətta sahabələrin dövründə nə nəticələr verdi. Nə nəticələr verdi. Və indi də fikir verirsə bax Suriyanı götür, İraqı götür, ə, e, ə, e, Yəməni götür və ya məsələn tutaq ki, ə, e, Libiyanı götür. Bəzi hakimlər olub bilsin, orada layiq idilər onlara qarşı çıxmağa. Kafir olduqlarına görə. Saddam qərib idi, Saddam birinci kafir idi. Lakin sonra islah oldu. Kafir olanda ona qarşı çıxmadılar. Müsəlman olandan sonra ona qarşı çıxdılar. Orada qəribədir. Həmçinin məsələn götür Suriyanı. Necə olmasa da əmnamanlıq var idi. Və ya məsələn Libiyanı götür. Qəzafi xəstə idi. Başdan belə çatışmır dolanırdılar ki, əmənamanlıq var idi. Və ya başqa ölkələr. Ona görə hakimiyyət mövzusu həmişə həssas mövzu olub, tarix göstərir buna. Lakin biz nə üçün bundan danışırıq? Biz nə üçün danışırıq? Biz görürük ki, saat ən böyük problem bu da həmişə. Hətta təkvirçilərin, o ixvan və s. olan əsas söhbəti budur. Kalbasa azad, namaz qılmaq, qılmaya hökmü, zat, davr ki, onlar hamısı bəhanədir, qardaşlar. Hamısı nədir? Gedib qəbirə ibadət eləyən hökmü nədir və s. Gör ki, onu axtarır bu. Söhbətin sonunda görür ki, hakimi ilə danışır. Yəni, ona görə qardaşlar, bu belə mövzularda sələflər aydınlar, aydın olurlar həmişə. Aydın olurlar. Və o şey ki, fitniyə aparır, o şey ki, xaos aparır, məsələn, ə, e, ə, e, zəiflədir, o şey ki, məsələn, ə, e, fəsad aparır, sələflər həmişə ona qarşı olurlar. Niyə üçün? Çünki biz Quran, e, sünnə və sələfin fəhmindəyik, ona sıxılmışıq və onunla gedirik ona görə. Və nə görsək bu e, fikrə müxalifdir, arkadaşlar, bəyan eləməliyik, bu bizim borcumuzdur. E, Allah subhanətələ çox danışmaq istəyən Allah subhanətələ bizi Beşil faydalarından etsin və qardaşlara bərəkət versin, evinə, malına, süfrəsinə, hamdələ. Ee, Allah subhanahu teala müsəlmanları kömək olsun. Assalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Və aleykum